Mums vidū ir viesi, um, daudz viesi. Varbūt kāds šeit ir pirmoreiz. Ir kāds šeit, kurš ir pirmoreiz? Wow! Apsveic! wow! <laughs> Prieks. Īstenībā mums ir viesi no Rīgas arī šeit, no Rīgas draudzītes, um, Rihards, ģimenīti. Un... Kā, kā tev sauc? Draugs, nu draugi, jā, ģimenes draugi. Bet um, Tāpēc prieks no, no draudz, tāpēc draudzi, kudīgs draudzes, viņus apmīļojiet, apčupiniet, <laughs> noteikti parunājiet, labi. Un arī vispār, ka kāds jauns ienāk, kāds viesis ir, nebūsim tādi, kas tikai savā galdiņš. Tur ir viesiem, tur ir mums, ja? aprunāsimies. Un, bet ir šiem viesiem kaut kas, ko viņi varētu padalīties, un es vēlētos Rihardam papasīt, lai viņš pastāst par kādu pasākumu, kur ir ļoti lielā mērā mūsu draudz iesaistīta, un, un, un Pēc Rihards vairāk pastāstīs. Paldies par doto vārdu. Sveiki, draudzi! Prieks, paties prieks būt šeit. Tik tiešām atbraukt uz Kuldīgu, tas ir izrauties no, no, no Rīgas burzmas un, un, un skriešanas. Tā, tā, tā ir tīrākā bauda. Tā kā, paldies jums, ka jūs uzturat šo fantastisko atmosfēru savā pilsētā. Tā kā, žetons jums. <laughs> Vēlētos pastāstīt par kādu pasākumu, kas nu jau būs pavisam drīz un kur man, manai sievai un ļoti daudziem mūsu draudzes locekļiem ir tas gods iesaistīties šī pasākuma organizācijā. Un tas ir ļoti skaļš pasākums – seksuālā revolūcija. Latvijā tiek rīkota seksuāla revolūcija – kaila patiesība par attiecībām. Nosaukums diezgan provocējošs, bet kristiešu pasākums, tā kā nesabīstieties. Uh, pamatā tam visam nāk amerikāņu programma, tas ir amerikāņu kustība Moral Revolution, kas līdziņēm uz Latviju tādu, varbūt es dzirdēšu, varbūt ne, grupu Jesus Culture, uh, pasaulē ir viņi jau, nu jau diezgan zinām, ja kāds, kāds vēl neziniet, YouTube'ā būsiet, tur būs pilns un ar, ar viņu mūziku, un jāsaka, nu, man personīgi arī, es, es, ne, es viņus nevaru sagaidīt uz šajien es esmu diezgan uh, cimperlīgs attiecībā uz mūzikas izvēli, bet, kad es viņus dzirdēju pirmoreiz, man zosen uzmetās. Nu, tiešām, super, tas, tas, būs, tas būs tā vērts. Bet par pašu pasākumu runājot, uh, seksuālā revolūcija, kāpēc viņa Latvijā un vispār tiek rīkota? Uh, nevienam, es domāju, nav noslēpums ieejot lielveikalā, paskatoties uz žurnālu plauktiem, uz jauniešu žurnāliem, kādas tēmas tur tiek aplūkotas. Uh, Uh, labi, ka bērni ir aizgājuši, ir palikuši tikai tie, kas par tām tēmām šobrīd neinteresējās. Uh, ir tikai un vienīgi par seksu, par abortiem, par to, kā tas ietekmē teiksim, pēdējais virsraksts īpaši patika, kā aborts ietekmē pusaudzes tālāko dzīvi, vai arī kā grūtniecība ietekmē tālāk, tālāko pusaudzes dzīvi. Interesanti, vai ne? Nav neviena, kas dod kaut kādu pretspāru, jo īpaši mm, tādu, kas teiktu, nu, ka vajadzētu tomēr varbūt padomāt pirms stāties šajās attiecībās. Vajadzētu padomāt un izprast, kas tas ir uh, attiecības starp jauniešiem un kur tās var novest. Un Dievs savā žēlstībā, jāsaka, tik tiešām sūta uz Latviju savus cilvēkus, profesionāļus, uh, kristiešus, mācītājus, cilvēkus ar pieredzi, kur dalīsies, uh, dalīsies ar vārdu, uh, Uh, veselas trīs dienas no 4. līdz 6. martam Rīgā draudzē, draudzes labā vēsts telpās, Unijas ielā 99. Uh, tā kā esat mīļi aicināti arī jūs ierasties un būt par, tā teikt, morālās armijas locekļiem, par morālo aizstāvību. <laughs> un, uh, jā, pasākums nav bezmaksas, Bet, ja pasteiksieties līdz rītam, ir iespēj, iespējams iegādināties vēl biļetes uh, par nedaudz zemāku cenu uz visām trīs dienām, tie ir 12 lati, un uh, pēc rītdienas, tas jau ir parīt, šī cena nedaudz pakāpsies uz 15 latiem. Uh, summa, ceru, ka jums nešķiet liela, tie, kam šķiet, uzreiz var pateikt, ka tas būs diezgan grandios pasākums, tur būs liela skatuve, uh, un uz to ir liela izdevuma arī cena. Attiecīgi, plānojam tāpat savāk. Mēs ap 4000 cilvēku un, un, un ceram, ceram, ka mums tas izdosies. Uzrunājam ne tikai kristiešus, bet arī uh, nekristiešus, sekulāro vidi, uh, tas pašs jauniešu žurnāls, uh, televīzijā un tā tālāk. Tā kā esiet mīļi aicināti. Un, nu, paldies jums. Amen. Jaunieši jādodas, tur būs fantastiski. Bet arī draudze lūdzam šo pasākumu, ja? Jo man bija arī tā, ka man bija intervija, nu intervija, bet es dalījos Kristīgā radio pagājušo otrdienu varēja dzirdēt arī par to tēmu runāt. Un nu, par šīm tēmām īpaši jauniešiem ir jārunā, jo visur apkārt, nu vispār ne tikai jauniešiem, bet par šiem uh, jautājumiem jārunā. Tas bijis tāds tabū tēma, ko neviens nerunā, tāpēc es prieks, ka, tas ir, ka tāds pasākums ir Latvijā. Jums ir iespēja aizbrauciet. Un, un man liekas, ka pat, ja nebūs iespēja, būs arī kristīgā radio translācija, nebūs? Ne? Es atvainojos. <laughs> Nepareiz informācija. Jā, tā, kad draudz aicina lūgt, būs droši vien informācija vēl, ja kādu sekosim, labi? Amen. Tā, ir vēl, ir vēl informācija arī par, um, bet to varētu arī beigās. Ko gan nē, 26. februārī, lūdzu atceraties, arī 26. februārī Jūrmalā būs bībeles studija par pēdējiem laikiem. Um, Tā kā nu, mums no draudz arī piedāvā braukt, un varbūt mēs tad organizēsimies kopā kaut kā aizbraukt tā sestdien. Desmito sākās līdz trījām dienā. Būs iespēja aizbraukt, ja? Kas vēl? Dosimies pie vārda. Pirms došos pie vārda, vēl ir pāris lietas, ko gribēju padalīties. Um, es esmu, starp citu, tikko atbraucis no History Makers nometni. History Makers tā ir jauniešu nometni, saucās History Makers, tas ir vēstures veidotāji Tā ir kristīga nometne, tiem, kas nezin, un tā ir lūkšana nometne. Tas, tas princips, tas, tas, tas visa ideja un visa vīzija ir lūkšanas. Um, un tā ir tāda nometne, kas mums tagad bija no piekdienas līdz šodienai. Es izrāvos no nometnes mazliet ātrāk atbraucu pie jums. Un vienkārši, un nu, es tur, es viens no organizatoriem, es tur biju no 56 dienu, un svētīgi Dievs darbojās tur. Viena rakstvieta, ko es gribu izdal, padalīties ar jums, tā tēma šoreiz mums ir no apstur darbiem – trešās nodaļas 19. līdz 20. pantam. Rakstīts, tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti. Un tas kungs likt nākt atspirkšanas laikiem un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu. Tēma šai nometnē šoreiz bija at, atspirkšanas laiks, um, kad ir laiks atspirkt, tad laiks ir... Uh, atgriezties, laiks ir, ja ir kaut kāda apātija, kaut kādas lietas, vienkārši tas jānopurina un jāatgriežas pie Dieva un jānāk pie viņa šīm lietām. Mēs redzējām pagājušajā nedēļā dievkalpojumā, Dievs mums arī to aicina kā draudz, ka mēs izsūdzam, mēs nākam, mēs, mēs runājam šīs lietas, mēs atstājam pie Dieva un tad Dievs nāks, tas ir liek sūtīt atspirkšanas laiks, kas nāk tas laiks, kur mēs atspirkstam, mēs stiprinamies, mēs iedrošinamies un, Un tas tā bija tā tēma šai nometnē, es šonedēļ nogalinu, es varu paliecināt, ka arī svētīgi Dievs darbojās, piekdien bija diezgan grūti, bet jau tik līdz sākās dievkalpojums, Dievs nu, tā spēcīgi pagodinājās, redzēju, ka pie jauniešiem spēcīgi, un paldies Dievam, ka mēs kā draudz varam būt arī pa svētību Latvijā, Latvijas jauniešiem, jo nu, no nu, mūsu draudz tieši diezgan daudz cilvēku, kas tieši arī to organizē, un, un arī paldies Dievam par mūsu mācītāju, kas arī varbūt par svētību arī citiem, tāpēc arī kā draudze tas arī ļoti tās iedrošinājums lūdzam par saviem mācītājiem, lūdzam par tiem, kas ir kas kalpo, jo nu, viņi par lielu svētību, ne tikai mums, bet arī citiem. Un tā, tā ir tāda zīme, ka Dievs tiešām mūs, ka viņš mūs piepilda, viņš nevis piepilda līdz pustukšas, bet viņš mūs piepilda tā, ka paliek pāri vēl. Mums pietiek, mums paliek pāri. Tā ir tāda fantastiska zīme, tā ir tāda fantastiska svētība, kas mums var būt, tāpēc draudzējiem uz priekšu, meklējam Dievu, slāpstam pēc viņa, slavējam viņu, amen, esam sadraudzībā, un Dievs jau pats redz šīs lietas dar. Dievs pats sakārto tā, viņš, viņš ieliek sirdīs, viņš vada, viņš iedrošina, tā, paldies Dievam par to. Attiecībā par sevi vēl es gribētu draudz padalīties par tādu lietu, kad uh, es šo ceturtdienu dodos uz īriju. Tie, kas nezin, varbūt, nu es īrijā kalpoju divi pus gadi, pirms es atbraucu uz Latviju pagājušajā gadu martā, nu jau gads būs pagājis. Uh, Pagājušajā gadu martā es atgriezos uz Latviju, es biju trīs gadu vēl pirms tam, nu, kopā seši ar pus gadu es biju ārpus Latvijas, es biju bībeles skolā, es biju īrijā kalpošanā. Un tur man ir draudzes, tur ir divas draudzes, kas ir, nu, faktiski kā arī kā ģimene, nu, kā cilvēki, kas tik ļoti mīļi, un viņi man aicina vienkārši viņiem kalpot. Un es braucu jauniešiem kalpot, un svētdienas dievkalpojumu kalpot, un, un, un, un tā ir tāda iespēja arī manā, manā sirdī ir, ir, ir liels prieks un liela vēlēšanās, ka šī draudze, uh, Ah, viņi arī ir mums jau par svētību, to ar laiku arī redzēsim arī svētdienskolas projektos, kad viņi par mums lūdz, un es par jums dalos, es pārstāvu šo draudzi, es pārstāvu kuldīgas draudzes, kas brauc, es liecinu, es jau, kad es biju uz ASV aizbrauc novembrī, es arī stāstīju par to, ko Dievs dara, un es to stāstīju tādu lielu prieku, jo tad mēs esot šeit, mēs varbūt nenovērtējam, bet kad, kad aizbraucam kaut kur, uh, ka mēs, tad, tad beigās mēs, man tas tā, tad, tad tā es sapratu, cik ļoti es novērtēju to vietu, kur Dievs man ir iestādījis, nu, kā savu draudzi, kas varēja liecināt par cilvēku liecībām, kā Dievs stāv, kā Dievs strādā, ko Dievs dara, un tā iedrošināt brājas un māsas tur, un arī viņi man iedrošina, tāpēc man tā vēlēšanās, es nebraucu tāpēc, ka man patīk, vai kā īstenībā tā ceļošana priekš manis ir krusts, Un tā ir tāda vientulības sala, nu, ceļojumi, lidmašīnas, lidostas, viss tās lietas. Man nepatīk tas nogurums un laika zonas un, un lidmašīnā tas spiediens uz, uz ķermeni un tad nogurs, pārgurs, atbrauc tādu galvu dūlu. Tas viss nav vajadzīgs, bet es vēlos ar sirdi vienkārši braukt viņus iedrošināt. Tāpēc es braukšu šo, šo ceturtdienu zīrijas, es otrdienu atpakaļ. Es vienkārši kāpošu viņiem, un es noteikti liecināšu par viņiem, bet es lūdzu jums lūgt, aicinu jūs lūdzēt arī, un, un tad padalīšos, kā tur ir gājis tad, tad nākuši šveidien šeit nebūs, bet, nu, es zinu, ka ritīgi pietrūks, <laughs> pietrūks šī vieta, bet uh, lūdziet. Un tad es atbraucu otrdien, un ceturtdien es aizlidoju uz Dāniju atkal. Ceturtdien es aizlidoju, un sestdien es atbraucu apakaļ. Un pa Dāniju tā, kad uz, man vasarā pienāca viens mācītājs, um, kas ir starptautisks mācītājs, viņš ir liels kalpošanas vada, un viņš, padali, viņš redzēja, viņš man aicināja vadīt slavēšanu, mēs ar viņš mūsu draudzēji paprasīja, vai nevar novadīt viņam slavēšanu, viņi dibināja draudu šeit Latvijā tieši viņu startautiskiem vairāk cilvēkiem. Nu, tā viņi dibināja draudzi, ja mēs nevaram tajā pirmajā dienā novadīt viņam slavēšanu, mēs pieteicos, mēs palīdzēs, aizgāju novadīt slavēšanu, un viņš pienāca, viņš man padalījās ar tādu savu sāpu, ka viņam draudzēja liela problēma ar slavēšanu, ka nav struktūra, nav sakārtots, nav, nav lietas, un viņi nezina, un viņš man vienkārši palūdza, vai tu kādreiz lūdzu nevar atbraukt, mēs to apmaksāsim ceļu atbrauc un lūdzu palīdzi vienkārši sakārtot, un Un to es arī darīšu, braukšu no nākošās ceturtdienas līdz sestdienai, sestdienas apakai, svētdien būs šeit. Vienkārši braukšu nu, ar to, ko Dievs dalījies, vienkārši palīdzēšu, lai viņiem būtu slavēšanas struktūra, lai, nu, tā kā Dievs man atklājas, lai arī, redz, mēs varam būt par svētību citu draudzēm, tā kā, nu, es to stāstu tāpēc, ka, nu, lai zinat, kas notiek, un, un, un, un lai aicinu jūs lūgt vienkārši, ka mēs varam būt par svētību. Un Dievs tādas iespējas mums dod, nu, es braucu, <laughs> jūs esat šeit, bet, nu, teiksim, es braucu kā draudz, vienkārši jums arī dalos, tāpēc lūdziet. Un es ticu, ka mēs varam būt par svētību, pat ārpus, pat Latvijas, nu. Un, un tiešām viņi arī apmaksāja ceļu, viņi, mēs tur aizbraukšu. Un, tā kā, slav Dievam, amen, draudz. Amen. Tad uh, vēl ir tāds pasākums kuldīgā, ko es arī draudz gribu iedrošināt, piedalīties no 14. līdz 20. martam. Uh, būs tāda kā konferences, kā seminārs, kā uh, sauksies visnedēļas garumā tas būs, un tas sauksies Meklēsim Dievu vaigu. Viņa jau laikam ir bijusi vienreiz Latvijā, viņa tikai Rīgā bijusi, bet mēs, tagad viņa ir vis, visā Latvijā, viņa vēlējās to iztaisīt, bet tikai kuldīgā notiks un Valmierā. Nu, tas nav viss Latvijas, vienmērties mums kuldīgā notiks tāds pasākums. Tas būs nedēļas garumā, mēs kā draudz esam arī tur palīdzam, nu, daž, dažādos veidos. Um, Artis un mēs un es un vairāk došana ar informāciju būs, kā jūs varat piedalīties. Bet nu, tas būs tēma, meklēsim Dievu vaigu. Visu caur nedēļu, no pirmdienas līdz ceturtdienai vakaros būs semināri tieši par tēmu. Sludinātāji, kas brauc, tiešām ir svētīgi Dievu vīri, kas kalpos tieši par šo tēmu runāt. Meklēsim Dievu vaigu, nevis Dievu roku vai ko Dievs var dot mums, bet meklēsim Dievu vaigu Um, šī, un tad piekdiena, sestdiena, svētdiena, piekdiena vakarā ir tad kā atkal atklāšana un, un sestdiena visdiena un svētdiena no trījiem līdz visdiena. Uh, būs tāda arī nu, visdienas garumā. Pa telpām vēl tiek spriests, uh, visticamāk tā būs nedēļas nogal būs Mārtiņa zāle, tā kā, un tas būs visai, visai kuldīgai no nu, atvērtas pasākums. Un, un mēs kā draudze um, esam paņēmuši sestdienas vakaru, sestdienas vakaru norganizēt, un es ticu, ka tur būs svētīgi, uh, es ticu, ka mēs varēsim būt par svētību arī citiem. Man tā kā arī lūdzēt par to informāciju arī vairāk būs. Bet redzam, ka <laughs> mēs it kā varbūt dzīvojam šeit, mēs, vis, mums ir tās visādas lietas pa nedēļu. Dievs paver mums vēl vairāk, tā kā būt par svētību, un tas tā liekas reiz tas Dievu tā, nu Dievs, tu pārāk brutāli pret mums izturēs, tā jau mums nav, mums vajag vairāk. Bet Dievs jau to dara, tāpēc, ka viņš redz, ka viņš mūsos ir ielicis šīs lietas, Un Dievs nekad neliek uz mums vairāk, nekā, viņš var, nekā mēs varam panest. Un tāpēc vienkārši jāvadās vienmēr pēc Dievu, un tās tie lēmumi, tās lietas nenotiek tā. Ja mēs gaidam uz Dievu, mēs prasam viņam, viņš arī vada. Un tā mēs varam skaidri zināt, ko darīt, kā darīt. Ja mēs vienkārši noliekam viņu priekšā un gaidam uz viņu, nesteidzamies pieņemt lēmumus. Un draudz Dievs mūs lieto. Slavu Dievam par to. Amen. Varam doties pie vārda ir bijusi diezgan, nu, diezgan aizņemta nedēļa priekš manīm. Un, un, ja godīgi, tā diezgan grūta nedēļa. Um, dažādas lietas, dažādas situācijas notikušas, un es vienkārši vēl tas, tas vārds, kā tas ir nāc, tas tāds vairāk pārdomas. Es padalīšos jums par pārdomām. Un pārdomas būs par tēmu ciešana sadraudzību. Ja sadraudzība ar Jēzus tavās ciešanās sadraudzība ir jēs tavās ciešanās un ciešana sadraudzība. Tēm. Es laicinu jūs lūgt. Katrs individuāli prasīsim Dievam, lai viņš runā uz jums, uz mani. Lai es šeit stāvu tikai Dievu žēlstībā un vienkārši Dievs ir Devas. Es vēlas, lai to, lai to padalīties. Tāpēc lūksim draudz, lai Dievs vienkārši svētī šo laiku. Kungs, es tev pateicos Dievs par To, ka Tavs svētais gars ir uz mani, Tēvs, Tu esi man svaidījis, Dievs, es ticu. Svaidījis, paslu, lai es pasludinātu, Dievs, Tavs darbs, lai es pasludinātu, Tēvs, to, ko Tu dari, Dievs. Paldies, Dievs, ka Tu esi visu jau izdarījis, Tēvs, ka viss, kas mums atliek, ir Tev pasludināt šos darbus, Dievs. Pasludināt šos brīnumu darbus, pasludināt šos varenos darbus, šos šēlstības darbus, ko Tu dari, pasludināt, Dievs. Un Es lūdzos, kungs, Jēzus, es nezinu, kā tu to darīsi, Dievs, bet es lūdzos, ka katra cilvēka sirdī tu īpaši uzrunāt Dievs, individuāli Dievs. Un, un, un es lūdzos, kungs, ka tas nebūtu tēvs, ko es daru, tēvs, bet tas būtu tu, tu, kas to dari, Dievs, tu, kas šeit strādā mūsu sirdīs, Dievs, un kas mūs maina, tēvs, ar savu vārdu. Es lūdzos par spēku, es lūdzos tēvs par, par izturību, Dievs, lūdzos tēvs par sakārtotām domām, Dievs, es lūdzos, kungs, ka vienkārši vispārīgi es lūdzos, ka tu man aizliktais krust, Dievs, ka viss, kas būtu redzams, būtu tu, Jēzu, un, un, jo mums ir jāredz tevi, Jēzu, mums ir jāredz tevi, mums acīm jābūt paceltām uz debesīm, mums acīm jābūt mūsu fokusiem, jābūt uz tevi, Dievs, un, un kungs, es lūdzos Tēvs, ka mēs tev varētu šodien redzēt, Dievs, ka mēs tev varētu šodien redzēt, Tēvs, un saņem spēku šai nedēļai nākušai un šīm lietām, ka mēs ejam cauri, lai mēs saņem spēku, Paldies Tev, kungs, Jēzus. Es lūdzu svētī šo laiku, tās, ka mēs laužam Tavu vārdu, tās, ka mēs nākam pie Tavu galdu, mēs nākam pie Tavu vārdu, Dievs, svētī šo laiku. Svētī tos, kas uzklaus, svētī to, kas runā Tavs, svētī mūsu Dievs. Tiešām šis vārds ir Tavs, Dievs, un šī draudze, mēs esam Tavu, Dievs. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Jēzus, kas vārdās lūdzos. Amen. Salma pamācība 16.4, jums nav tur jāatver, bet ir rakstīts tā, ka tas kungs dara visu, ar, tas kungs visu dara ar nodomu. Tas kungs visu dara ar nodomu. Ir kāds nodoms, ir konkrēts mēģis, Dievs tāpat neko nedara. Tā vien jau doma iedziļinoties tajā, mēs skatoties uz to domu iedziļinoties, mēs varam mazliet smelties tādu drosim sevi, nu iedrošinājumu, ka Dievs neko nedara bez tāpat vien. Viņu nepārsteidz nekas tātad. tad Mums rodās situācijas, kur mēs daram, mēs, mēs ejam, mēs dzīvojam, tad mēs reaģējam uz kaut kādām situācijām, jo mēs nepāredzam. Mēs nepāredzam kaut kādu, teiksim, finansiālā ziņā kādus izdevumus. Noteikti, jā, noteikti neparedzētie izdevumi, tie, kas ir saprātīgi cilvēki, tie rāda budžetā vietu, kur ir neparedzēti izdevumi, bet nu, ļoti bieži tas nav tā. Tur rodās neparedzēti izdevumi, ir tādas situācijas, kur vajag reaģēt uz kuru vajag reaģēt, vajag, vajag, vajag darboties, kaut kas, kaut kas ir jādara. Bet Dievam tādas lietas nav, viņam nav neparedzētiem gadījumiem. Viņš visu paredz, viņš ir, visu ir paredzējis, viņš visu tur savās rokās, viņš visu dara ar savu nodomu. Tas tā, tāds iedrošinājums. Es tev gribu uzprasīt jautājumu, vai tu tici, ka Dievs tev ir piedevis? Vai tu tici pat tieši, ka, patiešām, ka tās lietas, kas bijuši pagātnē, pat tās lietas, kas bijuši vakar vai šorīt, un ja tu esi nāc pie Dievu, tu esi lūdz Dievam piedošanu, vai tu tici, ka Dievs tevi piedevs? Amen? Vai tu zini, ka Dievs tev sola mūžīgo dzīvību? Kad tu nomirsi, um, ja tu šodien, teiksim, kaut kas notika, tu būtu mūžīgā dzīve, mūži pie, pie Jēs Kristus, mūžīgi mūžos. Viņš dod tev mūžīgo dzīvi. Vai tu to zini, vai tu tam tici? Amen? Vai tu tici, ka Dievs stāv pāri visam un ka viņš nekad nav pazaudējis kontroli, kontroli pār to, ko viņš ir radījis? Tāpēc eh, centrālā tēma varbūt ar šīm lietām, ko es vēlas runāt, ir um, mums ir jāredz Jēzus, mums jāredz Dievs. Kad situācijas kaut kādas notiek – ka kaut kādas lietas notiek. Tā tendence un tās domas, kas nāk, ir tad, ka tā situācija top lielāka par Dievu. Viņa vienkārši paliek lielāka. Um, arī ienaidnieks ļoti bieži mums paliek lielāks par Dievu. <laughs> Bet tā nav. Dievs nav pazaudējis kontroli. Dievs nav pazaudējis tu, neko, nu, to valdīšanu pār, pār visu, ko viņš radīs. Viņš pāri pāri visam. Interesanti, kad uh, Ieb grāmatā ir stāsts par, par, par Iebu, un tur ir tā, kad uh, ka ienaidnieks, nu, mūsu mūs dvēseli ienaidnieks Sātanam bija jānāk pie Dieva priekšā dot atskaiti. <laughs> Un kad viņš nevarēja darīt, un viņš nevar darīt vairāk, kā viņam ir nolikts darīt. Viņš nevar to darīt. Un tas tā fantastiski, tāpēc arī pārpat mūsu ienaidnieku un pārpat Dieva ienaidnieku viņš ir pār visu, viņš tur vēl projām visu kontrolu. Un viss viņam dod atskaites, viss viņam nāk pie viņa. Es lūdzos, lai Dievs mums vairāk dod to atklāsim šajās lietās. Es vēlētos pastīties uz divu cilvēku dzīvēm. Pirmā ir par Ābrahām dzīvi. Atvērsim pirmā mūsu grāmata no 12. nodaļas sākot. 12. nodaļa no 1. panta līdz 4. pantam. 5. 4. pantu ieskaitot. Es lasīšu. Un tas kungs sacīja uz Ābramu. Izei no savas zemes – no savas cilts, no sava tēva nama uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja lats, bet Ābrams iziet no Hāras bija 75 gadus vecs. Padomāsim par šo cilvēku dzīvi, Ābrahams. Abrams tajā brīdī vēl. Dievs pamanīja viņu vārdu uz Abrahams, kā par tēvs nu, daudzām tautām. Abrahams, Abrams ir vienkārši tēvs, un Abrahams ir tēvs par daudzām ciltīm, par daudzām tautām. Bet šeit dzīvo Abrahams, un interesanti, viņš ir 75 gadus vecs. Kad viņš kļūst 75 gadus vecs, uh, rakstīs tā, ka nu, tur rakstīs pirms tam ir, kur viņš, no kurienes viņš ir nācis. Uh, tas cilts no Šeme līdz Abraham, Abraham rakstīts tas cilts, nu kā cilvēku kā nāca tas viss, un tad ir Ābrams, un pēkšņi uzreiz no 12. nodaļas sākot ir Ābrams, viens cilvēks, ko Dievs runā, viņš šak izēj no šīs zemes, kur tu, kur tu, kur tu esi, un ej uz to zemi, kur es tev rādīšu. Tag, tagad iedomājamies, 75 gadus dzīvojot, man ir 26 gadi, es pat iedomājos, nevaru kā, nu, tu esi 75 gadus vienā vietā, Un tajā laikā nebija mašīnas, tajā laikā nebija mobilie telefoni, nebija šīs, šie, šie komforti, kas mums ir. Tajā laikā iet kaut kur nozīmē ļoti daudz, padomājot, bija, bija asvāts visa telts, uh, ūdeņas ziņā bija jāapzinās, kur ies, arī nebija, teiksim, mēs tagad zinām, Kandavā ir abotiņš, mēs tur varēsim ūdeni paņemt, nu, mēs varam atveni zināt, bet tajā laikā jau nebija tādas lietas, saprotiet, tā navigācija vai kaut kādas lietas, kas tur vispār ir aiz turienē, aiz tā kalna, kas ir, teiksim, tur uz priekšu, kas tur noteikti, tas nebija. Tāpēc, iedomājies, Dievs nāk pie Ābram un saka, izej no šīs zemes un ej uz to zemi, kur es tev rādu. Un nāk tas, Dievu apbrīnojums apsolījums. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un tevī, es, es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētīts visas zemes cilts. Nāk Dievs ar šo lielu apsolījumu. Un viena lieta, kas man abrīnoja Abrāmā vienmēr studējot viņa dzīvi, ir tā viņa ticība. Tā viņa vienkārši paļaušanās, un jā, un reku rakstīts nākošais pāns, ka un Ābrāms izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Un līdz ar viņu izgāja lāts. Viņš izgāja, viņš vienkārši, jā, Dievs saka, ej ārā, ej tagad es tev vadu kaut kur, uh, uz kurien tu vēl nezini, un es tev rādīšu vēl, kā tu ies, tad es tev rādīšu, bet nu vēl jau tu nezini. Bet nu es tev rādīšu tagad, nu ej ārā. Un Ābrams tāds paskatās, jā, labi, iet savāc savu ģimeni, viss apako, ies tagad, nu kur jāiet. Iedomājieties to, iztēloties to, kā tas varēja būt. Ja es tagad, Mārti, <laughs> Dievs nāks, saka, brauc uz Āfriku. <laughs> nu labi, saka, sapako somas un gaidi pie durvīm, es tev tagad vedīšu kaut kur. <laughs> nu es nezinu. Protams, nu, protams, loģiski, Dievs nerunā tā, nu, kad viņš, teiksim, viņš runā konkrēti ir skaidrs, teiksim, ka mēs varam zināt tagad to Dievu, mums norādīt to vietu, bet, bet teiksim, tajā brīdī Ābram tas bija tā, ka viņš vienkārši Dievs pienāk un saka, izēj no šīs zemes. Un arī tajā laikā Ābramam bija tas, tas, tas brīdis, kad, nu, ka viņam tā iziešana no tās zemes, jo tā zem bija ļauna zeme. Tā zem bija jāgdievība, tur bija ļaunas lietas notika tajā zemē, kur viņš dzīvoja, un Dievs vienkārši viņu ved ārā. Viņš izē no tās vietas, vienkārši viņš dod to apsolījumu. Un tas ir tas pats, kas kristietim. Arī mēs varam attiecināt uz Ābram tagad. Un kad, iedomājies, Dievs ir atnācis pie tevis, viņš atnāk, viņš, viņš uzrunā tevi, viņš sāk vadīt tevi, viņš aicina tevi pie sevis, un viņš saka, seko man. Bet tu jau nezini, kur viņš iet, tu jau nezini, kur viņš vada. Um, pieņemot Jēzus Kristu par savu glābēju, tu nezini tās lietas, tu vienkārši viņam seko. Dievs saka, ne, viņš nepasaka, tā interesanti, ka Dievs tā dara, ne? viņš atnāk, viņš neiedod tev pilnu plānu, tā, pilns plāns ir tagad tāds, šodien pieņem mani, tad rītā tu būsi tur aizparīt, un tagad pēc gada tu būsi šeit, un tad tev tas tur notiks, viņš pilnu plānu neiedod, viņš tādu iedod, viņš vienkārši saka, seko man. Seko man. Migla. Esat bijuši miglā, esat, ja? Tādā ritīgā miglā, kur redz, visu, ko tu redzi, tikai pāris metrs sev uz priekšu. Nu, tas ir tas, kā Dievs vada. Man miglā ļoti patīk staigāties ka tu neredz, kas tur uz priekšu, tu neredz neko, bet tu redz tik, lai tu varētu iet. Tu redz, redz tik daudz, lai tu varētu iet, lai redzētu ceļu, un ejot uz priekšu, tev atklājās vairāk, no sākuma mazliet kaut kas tur redz, kaut kas ir, nu, ja īpaši, ja tu nepazīst to vietu, vai arī, ja tu pazīst, tu zini, te kaut kur bija jābūt kokam, tā kā pavērās, nu, tuvāk ejot mazliet pavērās, jā, ir, un aizmugur tu vairs neredzi, un tu vairs neredzi, nav tur arī, arī visi miglātīgs, bet tu tevi tikai tik, lai tu varētu tajā brīdī staigāts priekš. Tas ir kā Dievs mūs aicina iet un staigāt aiz viņu. Un nāk šis liel, lielais, pār, lielais, lielais apsolījums Abrahamam. Un nāk liels tāds apsolījums, nāk tāda liela lieta, ko Dievs tev sol darīt. Un, protams, pirmais jau nāk tā pestīšana, nāk mūžīgā dzīvība, ko Dievs sola, nāk apsolījums, ko Dievs dod, nāk tās visas lietas. Tad, tad Dievs nāk, viņš sāk runāt tavā dzīvē, viņš dod tev apsol tādas lielas lietas par pestīšanu, par tādām, bet tad arī tajā pašā laikā ir kā kristietim dažādas vēl lietas. Es tev lietošu, es tev paredzēšu, es liels lietas, es tev, teiksim, svētīšu, teiksim, varbūt tu lūdz par kādu lietu, teiksim, konkrēti, ja, par darbu vai kaut ko, un Dievs tev dod apsolījumu, jā, ka būs, un tu saņem to lūkšanās, tu ļoti priecājies. Vai, teiksim, par par to pašu at, atspirkšanas laiku, vai tu saņem kā tādu, ka Dievs kaut ko darīs manā dzīvē, ka nu pat, nu pat jābūt, nu pat Dievs tā kā aicina tagad, un tam man tagad jābūt, tam, nu tas tagad notiks, nāk Dievs ar to apsolījumu. Un Abrahams paklaus, un arī mēs bieži vien tā. Mēs vienkārši paklausam, mēs sakam, jā, amen, Dievs, es pieņem tās lietas. Teiksim, mums vasarā bija kalpošana, mums bija atbraucis Dievu vīrs no, no Indijas, Joymans, atcerties, ja? Un caur viņu daudziem cilvēkiem tika solīts daudz tādas lielas lietas, un arī daudziem cilvēkiem tika atklātas lietas, daudziem cilvēkiem notika visādas tādas lietas. Un, un Joymans vienkārši, nu, caur to Dievs uzrunāja un iedod kaut kā tādu konkrētu apsolījumu. Slavēšanas grupa auga. <laughs> Bet um, nāca tas apsolījums, bet paiet kāds laiks un sāk uzrasties jautājumu, nu, kur tad ir? Kur palika? <laughs> Kur palika apsolījumi? Un tad nāk, ka mēs varam lasīt tālāk. No 5. līdz 9. pantam. Un Ābrams ņēma sārai savu sievu un savu brāļu dēlu Latu un visu mantību, ko tie bija iegūši un visas dvēseles, kādas tie Hāranā bija, iemant, Harānā bija iemantojuši, un tie izgāja, lai dotos uz Kanānu zemi, un tie nogāja uz Kanānu zemi. Un Ābrams pārstaigāja šo zemi līdz pat vietai vārdā Sihema, līdz Mamres ozolam, bet, bet to laik tā zemē dzīvoja kānieši. Un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Tātad šeit apstājoties, mēs redzam, ka Abrahams sāk iet, un viņš tiešām nopietni nolēms iet tajā virzienā, ko Dievs viņam norādīs, iet uz to apsolījumu, ko Dievs ir apsolījis, es iešu uz to, un es, es ticu, es iešu, un es, es, es gribu redzēt to savā dzīvē piepildāmies. Viņš iet, un Dievs atkal parādās, un Dievs atkal apstiprina. Jā, nu, kad uh, es to zemi tev dodu, šo zemi es tev došu, ej, un tas tagad nāk tāds apstiprinājums. Un viņš iet tālāk un, un, un viņš uzcēla tur altāru tam kungam rakstīts 7. pantā, kas viņam bija parādījies. Viņš uzcēla altāru, viņš saņem ne tikai no Dieva, bet viņš jau ir, nu, viņš vienkārši grib, nu, tā kā pielūgt pateicībā, um, nes nāk pie Dieva pateicība altāra satikšanās vieta ar Dievu. No turienes viņš devās kalnos austrumos no Bēteles un nostiprināja savus teltis, tā ka Bētele bija rietumos un aja austrumos. Viņš uzcēla tur altāru tam kungam un piesauc tā kunga vārdu. Un Ābrams devās tālāk un tālāk uz dienvidiem. Viņš dodās tālāk un tālāk uz dienvidiem. Interesanti. Viss ir Bībelē, kur paskatās, kur cilvēki dodās uz ziemeļiem, tas ir uz ļaunumu. <laughs> nu tā, un kur dodās uz dienvidiem vispār, nu vispārai Bībelē apstāties vecajā derībā, kur cilvēki kaut kur devušies, um, teiksim, Lats vēlāk gāja uz dienvidiem, uz ziemeļiem nu, teiksim, tās izvēles, tās lietas kaut kā interesanti. Un šeit uz dienvidiem. Viņš, tā kā Abrahams iet tuvāk uz to Dievu aicinājumu. Viņš seko Dievam tālāk un tālāk uz dienvidiem. Viņš tālāk un tālāk uz to vietu, ko Dievs viņam solīs. Viņš tic, viņš staigā, viss ir kārtībā. Slav Dievam, ir tāds pacelātības laiks, slav Dievam, Dievs darbojās, Dievs notiek. Un tūlīt sākās nākošais pāns, desmitais. Bet tanī zemē bija bats, Tanī zemē bija bats. Un no šīs vietas tālāk mēs redzam, nu, kā Abrahams noiet uz Ēģiptu tagad, lai tur mīstu, jo bats bija ļoti smags tanī zemē. Abrahams ir iegājis tajā absolūtā zemē, ko Dievs viņam kā iedevis, nu, kā, nu, ka viņš viņu vadīs, viņš tagad seko Dievu, viņš ir piedzīvojis tās lietas un pēkšņi nonāk grūtībās. Nonāk kaut situācijā, grūtībās, kaut kādas lietas notiek bats, nu bats, nu tajā, tajā zemē nebija, nebija nekādas lietas, nevar, nu bats vienkārši tajā zemē. Viņš iet eh, zemē, vienkārši tur bats, viņš tā kā, pēc kādu laiku var redzēt, ka viņš aiziet no tās zemes, kur Dievs it kā viņam parādījās, un aiziet uz Ēģipti. Aiziet prom, nu tā, tā kā, un redzēt, var redzēt, ka tās lietas, kas notiek, ka viņš, pēc tam viņš, uh, Un, kad viņš gāja te Eģitē, viņš pēc tam meloja par savu sievu, teica, ka tu esi man māsa, un tad tas ķēniņš man nogalinās savādāk dēļ tevis, nu, jo viņam bija sieva īpaši skaista rakstīts. Un, kad tas, tas, uh, viņš nogalinās, tā kā es melošu, sacīšu, ka tu esi māsa, un jā, protams, viņi iet tajā zemē, te ķēniņi tie kalpi uz, uz, ierauga, ka nu, tā sieva tiešām skaista, un viņš jau man māsa, man māsa, un viņš stāst, un tad viņi noskat vienkārši to tam ķēniņam, viņi aizved pie tā ķēniņa, lai aprecētu viņu. Un Dievs parādās viņam, tam ķēniņam vienkārši parādās un pasaka, vienkārši tas faraons apzinā, apzinās, viņš, kāpēc tu esi man to darījis. Kāpēc tu man nesacīji, ka viņa tavu sievu, tas ir 18. pāns šajā nodaļā, tu teici, tā ir man māsa un es to esmu ņēmis par sievu, bet tagad šeit tavu sievu ņem viņu nē. Un faraons deva pavēles viņu dēļ vīriem, un tie viņu pavadīja viņu sievu līdz ar visu, kas tiem bija. Ābrahams sagrēko šeit. Notiek kaut kādas grūtības, un uzreiz situācija vienkārši pasliktinās. Tad bija tas apsolījums, viss tās lietas, viss noteikti fantastiski, viņš seko Dievam, viss noteikti, nu, pareizi, kā tam jānotiek, it kā slavu Dievam, viss notiek un nonāk grūtībās un no, pieņemot nepareizi lēmumu, tajā brīdī viņš vienkārši aiziet uz Ēģiptu un vienkārši pasliktinās tā situācija viņam. Ziniet, tā Ēģipte, kur viņš aizgāja, nebija Dieva griba, nebija tā Eģipta, kur viņam bija aiziet, um, es esmu arī skaties, ka daudz komentāru šajā vietā saka arī, ka tā Dievs jau bija paredzējis, viņš jau zināja, ka tas bāds būs, un ka Dievs vada, viņš vienmēr sagādā. Bet Abrahams vienkārši pats to situāciju paņēma savās rokās, un vienkārši nobijās, un bail dēļ, vai, vai, vai vienkārši, vienkārši aizgāja prom uz Ēģiptes, kur, kur vietu, kur Dievs viņam nebija paredzējis. Un 13. nodaļā var redzēt, ka visu šo Ēģiptes laiku viņš nepiesauc Dievu. No 1. līdz 4. pantam es izlasīšu. Ābrāms devās no Ēģiptes uz dienvidu zemi. Viņš atgriežās apakaļ uz to dien, dienvidu zemi. Un viņš un viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija, un arī Lats bija kopā ar viņu. Ābrāms bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Un viņš savos pārgājienos gāja no dienvidiem uz Bēteli līdz tai vietai, kurā viņa telts sākumā bija stāvējis, starp Bēteli un Naju. Līdz tai vietai, kur viņš sākumā bija cēlis altāru, un Ābrāms tur piesaus to kungu vārdu. Viņš tajā zemē, kur Dievs viņu aicināja, viņš tika pateicās Dievam par tām lietām. No sākuma radās nāca tas bats, viņš aizgāja no tās vietas un nav rakstīts, ka viņš piesaus tā kungu vārdu. Viņš atgriežas vienkārši apakaļ pie tā altāra. Viņš atgriežas pie tās vietas, kur vienkārši pateicās Dievam par tām lietām, ko viņš ir solījis. Un kad Dievs vienkārši atgriež viņu apakaļ pie, uz, uz to apsolījumu, ap, apgriež apakaļ pie viņa. Tātad nāk apsolījums, Dievs dod kaut kādas lielas lietas uzrunā, cilvēks paklaus, seko, iet uz priekšu un nāk pārbaudījums. Nāk pārbaudījums, nāk kaut kādas ciešanas, nāk kaut kādas lietas, un cilvēks pieņem kaut kādas lēmumus tajās, tajās situācijās, pieņem lēmumus. Un, un tad ir tas, kur viņš, kā Abrahams aizgāja prom uz Ēģiptu, viņš atgriežas, Dievs viņu atved apakai. Vēl viens cilvēks, kas vēlētos paskatīties tādu pašu līdzīgu situāciju, būs Mateja evaņģēlija atvērsim. 14. nodaļa no 22. līdz 33. pantam. Mateja evaņģēlis 14. nodaļa no 22. līdz 33. pantam. Tas stāsts šeit ir, es lasīšu. Un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams viņš atlaidīs ļaudis. Ļaudis atlaidis, viņš saura puskāp kalnā Dievu lūgt, un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats – bet laiva bija jūras vidū, viņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Bet gaļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virs, virsu staigādams, un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājām, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks, un tie brēcais bailēm. Bet Jēzus tūdēļ tos uzrunāja un sacīja, turiet droši prāt, es tas esmu, nebīstieties. Un Pēters viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu, esi, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis un nu, pa ūdens virs. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēters izkāp no laivas, gāja pūdens virs un nāca pie Jēzus. Bet liela vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēt un sacīja, kungs, palīdz man. Un tūdēļ roka izstieps Jēzus viņas atvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šābies? Un kad tiek iekāp laivā, vējš nostājās. Un tie, kas bija laivā, metās viņu priekšā ceļos un sacīja, patiesi, tu esi Dieva dēls. Tātad šeit stāsts par Pēteru. Kaut kas līdzīgs, kas Abrahamam šeit notiek. Um, šīs stāsts notiek kādā brīdī, kur, kur mācekļi nonākuši pie vienkārši viens brīdis, pirms tam viņi ir dzirdējuši visu, pirms tam viņi dzirdējuši, kā, viņi redzējuši, kā Jēzus pabaro 5000 cilvēks, viņi redzējuši, kā, viņi dzirdējuši, kā Jēzus uzrunā par, par, uh, par, par, ka viņš ir dzīvības maize, viņš uzrunā par, par piedošanu, par lūkšanu, viņš ir dzirdējis, viņi ir dzirdējuši visu šīs lietas, ko Dievs ir runājis. Dievs ir uzrunājis ļoti skaidri, ļoti skaisti, un Jēzus ir runājis par visām tām lietām. Un tagad pēkšņi Jēzus nonāk, viņš, saka, viņš liek saviem mācekļiem uh, kā laivām pārcelties uz otru malu. Es vienmēr, man vienkārši tie divi vārdi, otra mala. Es jums padalīšos vienkārši, kā es pārdomājos es par to, par otru malu. Nu, jā, protams, uz otru krastu viņiem bija jāpārceļās, nu, kad otru krastu, bet es to redzu arī tā, ka uh, Dievs ir runājis, ir atklāsim, ja? Tātad Dievs ir jūs katru uzrunājis. Ir, ir noteikti, noteikuši kādas lietas, ko jūs atceraties, kad Dievs jūs uzrunāja. Dievkalpojums, um, konferences vai vienkārši Bībeli lasot, pārdomās Dievs jūs uzrunājis. Tātad ir tās lietas, nu jums notikuši. Ja? Dievs uzrunā, un tad ir, viņš saka, ja es saku, ka viņi arī Pēters to visu un tie mācekļi bija dzirdējuši, un tagad, ja es saku tādu instantu lietu, pārcelsimies uz otru malu. Es tā pārdomāju, es tā, nu jā, protams, uz otru krastu, bet pie sevis es esmu ievērojis tā, ka Dievs runā, um, daudz lietas tās ir tikai tāda teorētiski. Nu, ne teorētiski, bet Dievs uzrunā, ļoti skaists lies, ļoti fantastisks, bet kā to dabūt savā dzīvē? Nu, kā, kā Dievs? Protams, mēs zinām, ja es Kristus par mani nomirs, viņš ir izma, atpirts mans grēks, man, man ir spēks pastāvēt, bet ļoti bieži, nu kā to, lai es dabūju savu praktisku dzīvē savā? Nu kā, lai es dabūju savu praktisku dzīvē? Un es vienkārši to redzu, kad ir tāda otra mala vēl. Nu, tam atklāsmei ir Dievs runā, bet ir jāpārceļās uz to otru malu, ir jāpārceļās uz to vietu, kur Dievs tās patiesības noliek tavā dzīvē. Un tas notiek dažādi, bet ļoti bieži tas notiek caur kaut kādām grūtībām, vai tas ļoti bieži notiek kaut kas, kaut, caur kādām situācijām, caur ko mēs iepazīstam. Teiksim, Dievs saka tagad tāds piemērs, labi? Dievs saka jums tagad, paļaujies uz mani, jo es esmu ar tevi. Uzticies, es esmu ar tevi. Ja mums viss pilnīgi būtu labi, ļoti apmaksāts darbs, jā, tikai stundu dienā pastrādāt, viss ir labi, mēs ejam mājās, mums ir, mums ir limuzīns, kas aizved mājās, mums ir cilvēki, kas pabaro, uh, mums ir viss pilnīgi sākārtots, viss ir kārtībā. Kā jums liekas, ja tādam cilvēkam paprasīt, vai Dievs ir ar tevi, vai tu zini tiešām, ka Dievs ir tevi, kāda viņam būtu tā atbilde? Un ja viņš arī teikt, jā, ir ar man, man ir svētības, Vai, vai, vai kāda viņam tā sapratne par to Dievu klātbūt un kāda viņam būt? Tas viens variants šis, šis lab, šīs labklājības. Bet, teiksim, otrs cilvēks. Viņš zina, Dievs uzrunājas, es ar tevi, es tev mīlu, es vienmēr būšu ar tevi. Protams, mēs ne, ne tikai no cilvēkiem to dzirdam, bet ja es pats to sāku, es esmu ar tevi. Bet tad notiek kaut kādas grūtības. Pazaudē darbu. Nav par ko samaksāt rēķins. Notiek grūtības finansiāls. Nevar, nu nevar tikt. Notiek kaut kādas grūtības. Un Dievs sagādā. Var redzēt, ka tas cilvēks reāli dzīvo tādā ticībā, var, var, var redzēt tos, to brīnumu un skatīties, tas cilvēks tiešām staigā tikai Dieva žēlstībā. Un tad viņš nostājās mums priekšā, un viņam stāstot, viņam uzdodot to jautājumu, vai tu zini, ka Dievs ir tev, kāda viņam būs tā atbilde? Redzat to atšķirību? Kad viss ir labi vai kad ir grūtības? Tā atšķirība būs tāda, ka viņš paties varēs pateikt, es šeit nebūtu Es šeit nevarētu stāvēt, kā tikai vien Dieva žēlstībā. Un tā Dieva žēlstība, tā Dieva klābūtne viņa dzīvē būtu nevis tikai kas kaut kas uzrunāts, vai kāds kaut ko pateic, viņš teica, es zinu, es zinu šo Dievu. Es zinu, ka viņš ir ar mani. Jo, ja viņš nebūtu bijis ar mani, es šeit nestāvētu. Es nebūtu ticis caur šīm grūtībām. Tad, tad ir šīs divas lietas, tā otra mala. Nu, tā, tāda veida doma paturēsim prātā, skatoties tagad uz šito stāstu. Labi, kad, ja es tagad saku, pārcelsimies uz otru malu. Ja es biju runājis lielas lietas, un tad viņš tagad pārcelsimies uz otru malu. Nu, protams, fiziski viņi pārcelās uz, uz otru krāstu vienkārši brauc. Bet tas notiek pa vidu, mēs pastīsimies, kas notiek, ja? Un ļaudis atlaicis, viņš saurup uzkāp kalnā dievu lūgt, un kad vakars metās, viņš tur palika viens no 23. pāns sākot. Viens pats tātad Jēzus nav ar tiem mācekļiem. Mācekļi vien paši laivā. Jēzus vispār kaut kur citur. Viņi brauc tagad to laivu vakars, vakarā tas notiek. Viņi jau turši bija aizbraukuši, bet laiva bija jūras vidū, viņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Interesanti. Ja es tagad saku, pārcelsimies uz otru malu, iedomājieties, nu, iztēlēsimies. Ja es pienāk pie mācekļiem, viņš saka, Pēteri, tu esi, tu esi bijis zvejn, zvejnieks, es zinu, tagad vad šito laivu, jūs aizbraucat uz to otru malu. Es ar jums nebraukšu, bet jūs aizbraucat uz to malu, labi? Jūs tur aizbrauksim, tad kaut kā viņi noteikti bija sarunājuši, kā, kā nu, kaut ko iesdrušiem bija teicis, kā, kas notiks, ka viņi tur aizbrauks, jo viņi nu, nebrauc tāpat vien, es domāju, jo viņi nu, bija iekāpuši laivam, viņi arī reāli brauc nu, uz to pusi. Tad, ja Jēzus nav viņu vidū, un viņi tagad dodās tajā laivā. Jēzus Dievu dēls, Dievs saka, dodies uz otru pusi un pēkšņi pretvējuši. Pretvējuši, nu, tie, kas zvejniekiem, tā ir tā lieta, kas ir grūtības rāda pabraukt, īpaši tajā laikā, ka nebija ne motora, neko ar rokām, tas jau bija <laughs> ne, ritīs grūtības, to airēšana vairs nebija svilpojot. Vien, nu, kājas gaisā svilpojam, mēs airējam, baigi viegli iet uz priekšu. Pretvējuši, grūtības. Uzreiz kaut kādas lietas notiek un vienmēr, bet zina to, ka viņi nebija ārpus Dieva gribas. Viņi bija visreālākā, visreālākā Dieva gribā šie mācekļi. Un viņi bija tajā jūra, ezers vidū, viņi bija paļaujušies uz Dievu, viņi bija paklausībā Dievam, un viņi staigā vienkārši un rodās pretvējuši. Un Dievs, tu taču runāji uz maniem, ka man tur jādodas. Tu taču runāji uz maniem, ka man tas ir jādara. Kāpēc tās grūtības? Kāpēc ir tā, ka nu, pretvējuši? Jāpieliek pūls. Tagad 5 minūtes es pārēšu, Pēter, tad tu pēc tam, jā, labi, bai grūti. Viņi tur noteikti, nu, viņiem bija, nu tā, ka nebija viegli. Tas jau tajā jūras vidū jau. Ļo, nu, arī viļņi to mētā. Tad iedomāties, ka tās, tā vieta, kur viņi bija, nebija tāda. No, nu, nosēdās un aizbrauc. Bija viļņi mētāja, kad īpaši tajā laivā maziņi. Viņi noteikti bija maziņi tā laiva. Tā kārtīgi viņas noteikti mētāja. Viņa airēja, tad ir tas pretvējš, viņa mokās kaut kādas lietas, un tu vēl mētā augšā lejā, augšā lejā. Svētdien es priecājos, pirmdien es esmu lejā. <laughs> Nu, varam saskatīt, ka varam savilkt līdzīgi, ne? Un nu, arī viņa augšā lejā ļūvi viļņu mētāji pretvējuši. Tikai no rīta, paša, paša rīta, bet gaļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virs staigādams. Dievs nekad nenokavē. Gaļa bija, es nezinu, vai tas tā ir patiesība, bet man liekas, gaļa dzied tikai tūlīt, tūlīt pirms nāks dienu, vai ne? Viņa dzied vēl ir tumšs, bet nu tūlīt nāks gaisa viņa dzied. Tad mēs visu nakti, tad mēs viņu nomētājušies. Es neticu, ka viņam tur bija baterijas, ka viņi varēja vienkārši, tur bija tumsa, tur bija laiva vienkārši mētāja, pretvējuši, grūtības. Bet viss, kas viņiem bija, un Jēzus nav vidū viņiem, nu liekas, Jēzus vispār nav. Oh, <gasps> kāds var būt? Bet Dievs pats viņiem pateica, ej uz otru mālu. Wow! Un Jēzus nāk. Un es esmu ievarējis savā dzīvē. Kad es esmu tādā situācijā augšā lejā, augšā lejā, noteikti grūtības, visādas lietas, tad man liekas ārprāt šausums, kā, kā, bet Jēzus nāk mierīgi pāri, visam viņš pavirs. Ne viņš grims, neko, viņš nāk pāri, viņš nāk tā mierīgi. Tie viļņi, man liekas, vispār neaiztiet. Viņš nāk tādu mieru. Tā. Viņš nekad nenāk, oh, paga, paga, līdz tevi man nav jātiek, vā, viļņi, <laughs> vai peld, zini Nē, viņš nāk pāri. Miers, miers. Nāk. Nu, varēja redzēt, ka, nu, es neticu, ka, nu, labi, viņi bija zvejnieki. Liela daļa no viņiem bija zvejnieki šie, šie mācekļi, ja? Tā kā viņi jau noteikti bija pieraduši pie, nu, vētrām, pie tādām lietām. Bet es, lai arī kas tas zvejnieks, lai kā tu arī pierod pie kaut kādām lietām, tik un tā, šī, šādās situācijās ir nērti. Nu, nav ērti. Es, teiksim, es lidojos ļoti daudz reizes, Bet nu pat, nu pat decembrī, kad lidoja, ka bija jāsēžas, ka lidmašīna gāja lejā, burtiski nezināju, vai vispār dzīves vēl būšu. Kad es, ar, es nevarēju teikt, tā, super, labi jūtos, <laughs> prieks, es jau pieredzēs. Nē, man bija nērti. Un es varu zināt, ka es varu pateikt, ka viņiem tas brīdis līdz, tam, līdz tiem gaļiem nebija tāds dziesmas dziedāt, un, nu, god jau pārējais. Es ticu, ka viņi bija nobijušies tā kritīgi, tā ritīgi bija nobijušies. Tās reāls emocijas, jūtas, nu reāls tādas lietas, kas notiek. Nāk jēs pa, jē, pa virs staigātams. Un, kad mācekļi viņi redzēja pa jūras virs staigājumu, tā izbijās un sacīja, tas ir spoks, tie brēcais bailēm. Mēs vienmēr esam jautājis, kā viņi varēja nosaukt jēs par spoku. Spoks, nu kā? Vēl nobijās tā, ka, kas tas tāds vispār? Man liekas, man liekas, tas ir tāpēc, ka viņi bija nogurušo no tā visa, un ka tās bailes un tās visais, ka man liekas, ka varētu atnākt, ja kas viņi vienkārši nobītos. Tas nu, nu vienkārši noguruši bija. Es domāju, arī tas, ka, man liekas, viņi nebija pieraduši redzēt kādu, kas tik brīvi var nākt pār visam. Tas ir kaut kas pārdabīgs, tas nav normāli. Bet Jēzus jau nu nāca, vienkārši viņš nāk. Viņš nenāca kā tāds vum, tad baigā kā gaisam uzreiz. Zzz, es esmu Jēzus. Viņš nāca vienkārši kā cilvēks nāk pār, nu tā droši vien blāzmiņa jau bija, viņš redz, nāk, ko tas ir spoks, ā, izbijos, nu vēl, vēl jau, nu tā jau grūti, viļņa mētā vēl kaut kāda, vēl pārdabisks lietas kaut kādas notiek, kas vispār manā dzīvē notiek. <laughs> Kad, nu, tad Jēzus saka, Jūdz, Jēzus to teica, bet Jēzus 27. pantā. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunājums sacīja, paklausieties vārdu, turiet droši prātu, Es tas esmu. Nebīstieties. Interesanti, ka Jēzus pie mācekļiem vairākas reizes šo vārdu saka nebīstaties. Turi droši prātu, tas esmu es, nebīsties. Fantastiski, es vienkārši skatos to, ja Jēzum daudz nevajag runāt bieži. <laughs> Man liekas, manā dzīvē, kad ja es runāju, viens vārds pietiek. Es bieži es teicu, es tikai vienu vārdu pat pasaku. Dievam, mums liekas, tev situācija, tev varbūt ir tā vētra, tev varbūt tās lietas, un tu liekas, ka Jēzum tev vajag tādu kārtīgas predīt tagad, nu tā, klausies. Drrrr, nu tā ritīgi. Dievs nāk, vienu vārdu, viņš, pirmkārtam tas viņiem bija aktuāli. Turiet droši prātu, Es tas esmu. Tas viņiem bija ļoti vajadzīgi dzirdēt. Nebīstaties. Tad viņam to piedzīvojot, visas tās lietas, uh, un Pēters viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virs. Viņš šaka, tad Pēters atzīst, atzīst to, ka Jēzus nāk uz viņu uzrunā šīs lietas, dod šo mieru, visu šīs lietas, nu nāk tās lietas. Viņš šaka, Jēzus, tiešām tas esi tu, ja tas esi tu, kas tu runā, die, Dievs dod man arī staigāt pār šīm grūtībām, dod man arī celties un nākt pār šīm lietām, dod man arī staigāt un iet tur, kur tu esi. Es dzirdu, Dievs, tu uzrunā mani, es dzirdu, es dzirdu Dievs, ka tu aicini man kaut kur, Dievs, un es redzu tās, ka Tad, Dievs, ka Tu visu, visu pār, ka Tu neesi pazaudējis nekur kontroli, Tev ir pilnīgs miers. Dievs, dod man ar to mieru šajā situācijā. Dievs, dod man, aicin man. Nu, saka, es iešu pie Tevis. Nāc, aicin man. Liec man nāk pie Tevis pa ūdens virs. Viņš jau apzinās, ka es to nevarēšu, bet ja Tu to teiksi, tad es to varēšu. Un ja es pasaku trīs burts, nāc, <laughs> vārdu, vienu vārdu, nāc, nāc, viņš dod to apsolījumu, viņš nāk, nāc, Pēters asis sadzird to aicinājumu, viņš sadzird to, wow, Dievs man aicina, viņš kāp no laivas ārā, vienmēr tie ir citi droši vien tādi, o, <laughs> Pēteri, nu nezinu, <laughs> tu tiešām, es, nu, es tā iedomājos vienreiz, droši vien tie mācīja, nu, es nezinu, ko viņi teica, bet es tā iedomāju, ja, teiksim, es atrast, atrastos laivā, ja, kāds teikt, kāpt ūdenī, nu pagaid, pūdens virs staigāt, nu esam reāli, mēs, tu vari? <laughs> es nevaru, nu. Nemaz, nu, ja kāds tagad, nu, atkal mēs te bariņš būtu laivā, un tagad, nu, atkal ārtis tev paņemšu, ja? Saka, es iešu, es jūtu, ja es man aicinu, es iešu, es dzirdu, viņš man aicina. Tur droši vien vējš, tur nebija tās pilnīgs klusums. Es, nu, es tā iedomājos, nu, viļņi, jā, viss lietas, tur klusums, tur nav tā, ka Pēters sarunās ar Jēzu, varbūt visi nedzirdēja, un pēkšņi nemais viņš saka, kur, kur ārtis kāp? Viņš kāpā ar to laiku, kas viņu notis, viņš jau galīgi nojūdzies ir, eju, brāļi, māsas, ķeram viņu, Viņš vienkārši kā pāri. Pēc tam, pēc tam pēc var redzēt, ka nu, vienkārši to, tas piedzīvums viņam bija tās baigs, bet vienkārši tas viens Pēters piek pārkāptam pāri un arī staigā pa to ūdens virs. Ļoti bieži tas notiek arī mums, kristiešu dzīvēs. Mēs redzam kāds brālis vai kāda māsa, viņiem grūtības, viņiem liels lietas, bet viņi sadzird to Dievu aicinājumu, saka, nāc pie manis, nāc, nāc pie manis, ja es saku. Un tas cilvēks vienkārši redz tā pārdabīgi, mēs vienkārši skatāmies, nu tas cilvēks ir nenormāls, kur viņš kāptē, nu no laivas vispār taču ārā nevar, nu taču, tur taču ir vētra, kur, kur tur vispār ej, ko tu vispār dari, bet cilvēkam nē, es sadzirdēju, es sadzirdēju, es iešu un es paklausīšu Dievam, es vēlos to darīt. Cik svarīgi paklausīt Dievam. Un ja es jūs saku, nāc, viņš, jau, viņš runā, ļauj man iet pie tevis, viņš jau neteica, ļauj man iet kaut kur, viņš saka, tas arī nāca, tas aicinājums pie sevis. Ja es saku, nāc, nāc pie manis. Ja es izkāp no tās laivas, viņš iet pūdens virs un iet pie Jēzus. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēc un sacīja, kungs palīdzi man. Un tūdēļ roku izstieps, Jēzus viņu satvēra, viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubies? Tad iedomāties, viņš izkāp, un es, es jūtu, ka Dievs arī aicinās jūs Šajā vētrā vai kādās lietās arī jums teiks, nāc, nāc pie manis. Kā pārā no tās laivas, kā pārā no tās, no tā, tā, tavs, tās drošības, ko tu domā, kas tev ir drošība, bet nāc pie manis, Dievs aicina. Tātad Pēters izkāp un kādu laiku viņš iet pa ūdens. Un es varu iedomāties, viņam noteikti bija tāds, es nezinu, ka viņš, es neticu, ka viņš izkāp ārā un tā gāja, nu tā, hei, <laughs> Jēzu. Viņš man liekas bija tāds, oh, Un vienmēr, nu iedomājieties, pūdens virs. tā es pat domāju, nu jā. Viņš iet, es, viņš kādu laiku iet, un kas notiek? Viņš sāk redzēt viļņus, viņš sāk redzēt vētru un sāk grimt. Kas notika ar viņu? Zaudzēja ticību. Fokus pazadīja. Ne? Jēzus, viņam bija jātur Jēzus, viņam bija jāskatās uz Jēzus, viņam vajadzēja iet uz Jēzus. Nu, nav teikt, skaties uz manu un nāci. Bet nu, vienkārši tas, ka var redzēt, ka viņš ieraudzīja, nevis, ne, viņš neredzēja Jēzu, bet viņš redzēja tos, tos, tos viļņus, tās vētras. Paņemiet draudz šo lietu. Kad tu skaties uz savu situāciju, kad skaties uz savu dzīvi, uz tavu doto šī momenta situāciju, ko tu redzi? Vai tu redz tās problēmas, vai tu redz tās lietas, vai tu redz Jēzu, kas visu kontrolē, kas nav paz pazaudējis. Es jums prasīju jautājumu, vai tu tic, ka Dievs nav pazaudējis kontroli, mēs visi pamājam galvu, jā, ticu. Bet tas, vai tu tic, pierādīs tev šajā brīž, šādos brīžos, ko tu dari. Vai tu mētājies tajā laivā un kā citi. Es brīnos, kāpēc citi mācekļi neiz, neuzdrošējās prasīt Pēterim, teikt, Pēter, var teikt, kāpēc citi neteica, es arī gribu iet, Jēzus, mēs visi iesim. Pēters vienkārši tu uzdrīkstējās to, tā uzdrīkstēšanās tik ļoti nepieciešama. Vienkārši, kad uh, tas, tas, cik tu ļoti tic, vai Dievs visu kontrolē, ko tu dari šādās situācijās, ka notiek kaut kādas lietas, notiek šūpošanās, pretvējuši, grūtības, tavā Dievu gribā, ko Dievs atklājas tev, kas notiek, ko tu dari, viss, kas tev jādara, jāskatās uz Jēzus. Vienkārši jāskatās uz to, ko Dievs ir teicis. Jāskatās uz viņu, ko viņš tev apsolīs. Bet redz arī, kas paliek. Es uzskatu, ka uh, jā, mēs varam vainot Pēteru, nu, māsticīgais, nu, ko tu neticēji, ai, kā tu grimi. Ja, bet es ticu, ka Jēzus kaut ko izdarīja Pēterim šeit. Jo ir rakstīts tālāk, ir rakstīts, ka tūdēļ roka izstieps, Jēzus viņus atvēra, viņam sacīja, māsticīgais, kādēļ tu šaubies? Viņš izstiep roku, viņš Pēteri izvelk ārā, tad, tad Jēzus pie viņa pienāca. Mēs viņu izvilk ārā, tad atkal tāda, tāda, nu, tāda, tā stiprā Jēzus roka, kas tev izceļ. Nu, tāda pārliecība, tāda spēks, tāda izturība, tāda stingra Jēzus roka, kas tev izceļ vienkārši ārā. Un tad tie vārdi masticīgais, kāpēc tu šaubies? Es neticu, ka Jēzus teica tāds, nu, kā tev nepielēts, nu, nu kas ir ar tev, Pēter, nu, kas ar tevim notiek? Es ticu, ka Jēzus vairākiem teica, tu esi masticīgs. Tāpēc tu šaubies. Kāpēc tu šaubies? Un arī tas jautājums nāk pie Jēzus. Viņš saka, kāpēc tu šaubies? Kāpēc? Es taču tev teicu, pārcelies uz otru malu. Es teicu, ka tu tur būsi, kad nu, tās lietas, kas man bija, tev, tev, tev jāatcerās, ko es tev es teicu. Atceries tos vārdus, ko es tev es teicu. Atceries to apsolījumu. Un arī rakstīts, kad uh, 32. pāns, un kad tie iekāp laivā, vējš nostājās. Tātad Jēzus ienāk pie viņam laivā, un vējš nostājās. Un tie, kas bija laivā, metās viņu priekšā ceļos un sacīja, paties, tu esi Dieva dēls. Viņi pielūdz Dievu. Atklāsim. Jē, Pēterim un viņiem visiem kā mācekļiem bija atklāsim. Nevis par to, cik viņi ir spēcīgi, nevis par to, ka viņi visu var, par ko. Patiesi, tu esi Dieva dēls, patiesi, ko tu sāki, tā ir patiesība. Patiesi, Dievs, ko tu esi solījis, tas piepildās, to tu tiešām dari. Patiešām tas tā ir. Un rek rakstīs 34. pantā. Un viņi pārcēlās uz otru malu. Nāca ģenecerētas zemē. Viņi pārcēlās uz otru malu. Draudze, tu pārcelsies uz otru malu. <laughs> tu būsi tur. Nu, Dievs tev aizvedīs uz to vietu. Otra mala priekš manis ļoti bieži mūžīgā dzīve, debesīs, kur es nonākšu, bet arī šeit, šajās situācijās, Dievs tevi aizvedīs. Un caur šo situāciju tev paļaujoties, sekojot Dievu gribai tavā dzīvē, tu ej sopa solim aiz viņu, ej aiz viņu. Nāk tās grūtības, nāk tas pretvējš. Dievs izdarīs kaut ko tevī caur to. Atceries arī, nepazaudē to fokus, nepazaudē uz Jēzus, sauc uz viņu, skaties uz viņu. Ej pie Dieva. Un, un caur to tu piedzīvos to Dievu stingro roku, to Dievu mieru, to Dievu vārdu tavā dzīvē, tajā vētrā, to Dievu aicinājumu nāc, tie, tie izaicinājumi, tās lietas, ka tu kāps ārā, tu ies pārdabiskās situācijas. Teiksim, arī cilvēks skatīsies uz tevīm, viss iemesls, lai tu sagāstos. Kā tev ģimene vispār turās kopā? Kā? Pasauli redzēs apkārtēji. Kā? Tu, tu staigā pūdens virs un pasaulē tas būs. Tas ir nereāli. Tas nav iespējams. Kā tev var būt tāds miers? Viss taču gāžās, bankas gāžās. Kāpēc tev ir tāds miers? Ūdens virs. Tas, ka Jēzus tev aicinās, un tad, kad tu pazaudē fokus, viņš pats no, no, paņems to stingro roku, izcels tevi. Un tad tev pielūks un nebūs Dievs, es Tev slavēju, amen, bet tas būs Dievs patiesi. Kungs, patiesi, viss, ko Tu esi teicis, ir patiesība. Viss, ko Tu esi teicis, patiesība. Viss, ko Tu man esi solījis, ir patiesība. Ciešana sadraudzība. Šajā brīdī, kad tevi grūti vai kaut kādas lietas notiek, kad tu nepareiz, pretestības vislietas, ir sadraudzība ar Jēzu. Ir sadraudzība ar Dievu, kur viņš aicina. Un to atzīt mēs varam, ejot vienkārši dzīvojot šo dzīvi es vēlētos vienkārši pavadīt laiku arī lūkšanās kādu brīdi, varbūt Arti, es varētu paspēlēt, bet atversim Iesaijas grāmatu 40. nodaļu. Es vienkārši gribēju padalīties ar šīm pārdomām, ko darīt, kad ir vētra, ko darīt, kad nāk grūtības, ko darīt, kad nāk nesaprotams lietas, ko darīt, kad tu esi saņēmis Dievu apsolījumu, bet neredz viņu nepiepildāmies, kad kā liekas, ka Dievs kavējās, it kā vajadzētu būt notikt kaut kādām lietām, bet notiek tieši pretējais, ko darīt? Ir kā liekas, ka Dievs ir solījis, Dievs ir teicis, celies uz otru mālu, un tu esi sekojis, tu esi gājis, tu esi paklausījis, un pēkšņi nāk grūtības, pretestī, pre, pretvēš, nāk viļņi, vēš, troksnes, bailes, izbailes. Ko darīt tad? Vienkārši meklēt Dievu, skatīties to fokus uz Jēzus Dievs un ļaut viņam vienkārši būt Dievam tavā dzīvē, jo viņš izvedīs tev. To, ko viņš tev tavā dzīvē solīs, to viņš arī izdarīs. 40. iesveiz grāmatā ir rakstīta tāda vārda. Mēs nodziedāsim vienu dziesmu, un tas ir divi nodziedāt. Tieši vārdi no 26 panta, 14. nodaļa no 26. panta. Paceliet savas acis uz debesīm un raugat, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņa pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc savu lielā spēka un varas, un tur netrūks nevienu. Šeit 14. nodaļa Dievs runā par savu varenību. Dievs runā par to, cik viņš ir liels, viņš saka, es esmu izmērījis visus ūdeņus, es esmu nosvērs visus kalnus, Viss, tas, tas visi kalni kā viens mazs milžu graudiņš manā rokā, viss šīs lietas, lielās lietas, ka mēs, mēs nespējam to saviem prātiem atvērt, bet Dievs pāri visam, visam tam ir. Viņš runā par savu varenību, par savu lielumu, par savām lietām, ko, ko viņš ir darījis, ko viņš ir radījis, par viņu spēku. Viņš sev pievērš fokus, un tad liekas, es tā lasot ļoti bieži, liekas tā, Dievs, nu ko tu lielies par sevi? Ko tu lesi tur dar? Bet atceries, ka Dievs nelielās. Dievs sāst patiesību par sevi. Viņš nelielās, viņam nav jālielās. Ja es par kaut ko lielos, es uztaisu sev lielāk nekā es esmu, bet Dievs stāst, ja viņš par sevīm stāst, viņš nelielās, viņš stāst vienkārši patiesību. Viņš ir to radījis, viņš tiešām to tur savās rokās. Tā tiešām ir, tā ir patiesība. Un, Un šeit viņš saka, tās visas lielās lietas, un pēkšņi Dievs saka, pacel savus acis uz debesīm, skaties uz mani, visu radīs. Un tad 27. pantā, kāpēc tu Jēkab saki, un tu Izraēla domā, mans ceļš ir tam kungam apslēts, mani, man, man tiesu Dievs neievēro. Dievs uzdod jautājumu, kāpēc tu domā, kad es par tevim neinteresējos, kāpēc tu, tu saki tādas vārdas, ka Dievs mani pamets, Kur ir Dievs šajā situācijā? Kāpēc tas tā notiek? Ja Dievs būtu ar mani, vai tad tā jānotiek būtu? Kāpēc, kāpēc, tā, kāpēc tu tos vārdus saki? Jēkab, viņš runā vispār, tas arī tev ir. Tas nav Jēkab, tas ir tev. Tu esi Jēkabs, nu kā izredzētais, Dieva aicinātais. Garīgs Jēkabs tu esi, kā kristietis. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes gals. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Viņš nogurušiem dod spēku. Atcerieties, Jēzim, Pēterim, Jēzus dev to roku, viņš dev to spēku. Ikā liekas, Dievs, tu taču varēji vispār teikt no debesīm un Pēteri izcelt, bet Jēzus nāca kā cilvēks – Viņš nāca tik tūlu, lai varētu pats personīgi pasniegt to roku un izvilkt. Dievs nav kaut kāds spēks kaut kur debesīs, ko mēs tvaramies. Tas ir Dievs ir Jēzus Kristus, kas tā par cilvēku, lai nākt, lai tevi izvilkt, lai būtu ar tevi, lai par tevi nomirt. Tik ļoti Dievs pazemojās, lai tā par cilvēku. Lai uz tevi mēs dzirdējām pagājušajā nedēļā, lai uzņemt visas tās vainas, visas tos lāsts, visas tās lietas uz sev, lai tu būtu brīvs. Viņš nāca nevis kā kaut kāds spēks caur māku un runāt, bet viņš nāca kā cilvēks tavā situācijā, lai tev, tāpēc, ka viņš pateica, ka man rūp, es esmu ar tevi, izcelt ārā tevi. Jaunekļi piekūst un pagūst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogust. Tas aicinājums ir tev. Gaidi uz Dievu šajā situācijā, paļaujies uz Dievu. Nes, es neteiktu vispār par grūtībām, vispār savā dzīvē. Kā kristiešu dzīvē, gaidi uz Dievu, paļaujies uz viņu, ko viņš ir solījis, viņš tiešām darīs. Pacel savus acis debesis. Vēlētos nodzirdāt, ka mēs varētu piecelties pirms. Um, un tad es vēlos, ka šo laiku mēs vienkārši dziedāsim Dievam, bet tā dziesim ir atver, kungs, man sirdi, atdara acis man, mans Dievs. Atver, kungs, tu prasi Dievam konkrēti, nevis dzied, jā, atver, kungs, man sirdi, atdara mans acis, lai redzu tevi, lai redzu tevi, kad tev ir labi, lai redzu tevi, lai visu laiku redzu tevi. Jo Jēzus ir tā tava atbildi uz tavām, uz tavām grūtībām, tavām problēmām. Jēzus Kristus. Tev ir jāredz Jēzus, lai, viņa, lai no, tā, no tiem viļņiem, no tām problēmām, no tām lietām, no tām grūtībām, no tām jautājumiem, no kaut kādām lietām, lai tev fokus pazust tas, lai tagad nebūtu, kas, kā, ko tu darīsi tagad pēc dievkalpojuma, bet šajā brīdī, šajā momentā vienkārši saka, Dievs ļauj redzēt tevi, lai saņem spēku šai nedēļai, lai saņem spēku šodienai, ļauj redzēt tevi. Amen. Debes Tēvs, es lūdzos, kungs, ka Tu uzrunātu katrs šais dziesmas laikā. Dievs Tēvs, ļauj mums redzēt Tev, ar to pietiek, Dievs. O Tēvs, ka Tu aicini mums ka Tu stāst mums par savām lielām lietām, Tēvs. Tu nekad to nelielies, Tu Tēvs to grib, lai mēs redzētu, cik Tu esi liels, Tēvs, un lai mums paceļot acis uz Tevi, Dievs, mēs redzētu, ka Tu esi tas Dievs, Tu esi, kas valda pār visu, kas esi pār visam Dievs. Un es lūdzos, Jēzus, lai mēs visi redzētu Tevi. Atdar mums garīgās acis, Tēvs, attais mūsu sirds Tev redzēt. Ne tikai šajā šodien, bet katru dienu, Tēvs, katrā situācijā, lai kas arī nāk pār pasauli, lai kas arī notikt ziņa, ziņu mēdījos tās, lai kas arī not, lai ko mēs arī dzirdētu, lai kāds, lai kāds balsis mēs dzirdētu, lai kas arī būtu, lai kāds arī pārdomas, lai kāds arī nomācošs domas, lai kas arī būtu, ka mēs vienmēr katrā situācijā, Dievs, redzētu Tevi, Dievs, redzētu, kur es Tu, Dievs. Kungs, jo mums tiešām nekas nevar piepildīt, kā vienīgi Tu, Jēzus. Tāpēc es lūdzos, Dievs, mums neviens nevar atbrīvot kā vienīgi Tu. Tās tā brīvība ienāk, kad mēs redzam Tev, debes Tēvs, tāpēc es lūdzos. Tavs žālstība, Tavs svētāk ir spēkā. Es lūdzos, Dievs, atdari mums acis, lai mēs redzam Tevi, kungs. Lai mēs redzam Tevi, Dievs. Paldies Tev, kungs, Jēzus, jo mēs vēlamies Tev sekot. Mēs vēlamies redzēt Tavs brīnumu darbs. Mēs vēlamies redzēt Tavs apsolījumus reāls mūsu dzīvē, Dievs. Mēs vēlamies šīs patiesības redzēt un piedzīvot savās dzīvēs, Dievs. Dievs. Tāpēc es lūdzos, kungs Jēzu, atver mums acis, lai mēs redzam Tevi, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. gaismā tavā godības troni. Un savu spēku mums kungs, tev dziedām svētais, svētais, svētais. Ļau redzēt Atver kungs manu sirdī, atdari darbā var skatīties uz Jēzus Kristu, ir slavējot viņu. Nu, kad tu slavē viņu, tu novērsi savus acis no sevis. Un es, es vienreiz teicu Dievam, Dievs, tu esi brutāls Dievs. Man ir grūti, man ir kaut kāds problēmas, un tu vēl prasa tagad man tev slavēt. Nu, kā tas nākās? Dievs taču dar kaut ko, bet Dievs saka, nē, dēls, es gribu, lai tu to dari, tāpēc, ka tad tu redzēsi mani, un redzot mani, uh, tās problēmas tev vienkārši pazudīs. Tu redzēsi, ka es esmu ar tevi, tas atbrīvojas. Tāpēc ir tā, ka slavēšana, ka draudzē mums ir, tas ir tas princips, ka mēs nākam, mēs sākam dievkalpojumu ar slavēšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir jāpaņem tās acis no sevis prom. Vienkārši jānoliek viņas prom, paga, paga. Arī mūsu jūtas, es ievēros, ka zināt to, ka tavas jūtas, kā tu jūties, nevienmēr ir balstīts uz patiesību ka tas, kas tās jūs tev tās izraisīs, negatīvs, depresija, nevienmēr tā ir patiesība depresija, tāpēc, ka es esmu slikts. Tā nav patiesība. Un zinot, tāpēc, tāpēc tā, ka Dievs atklāja patiesību par tevi, viņš atklāja patiesību par sevi, par viņu pašu. Mums to redzot, mēs atbrīvojamies. Vienkārši mums ir jāredz Jēzus, tāpēc ir svarīgi Dievu slavēt. Mēs vēl kādu laiciņu paslāvēsim Dievu, vienkārši es gribu, lai tu to zini. Un ziniet tā, ka augšā lejā viņiem bija tā vētra, bet ziniet, ka tās vētras – nāk un viņas izdara vienu lietu. Viņas tevi nostabilizē. Viņas tavu dzīvi nostabilizē. Ar laiku tev ienāk patstāvība, tev ienāk spēks, tev ienāk paļaušanās, jo tu nebūsi visu laiku jūrā. Tu nebūsi. Tas ir tāds brīdis, tas ir tāds laika posms, kam tu ej cauri, lai tevī rastos tas spēks, lai tevī tas raksturs veidotos par izturīgu, lai tu varētu pastāvēt, lai tevī būtu paļāvīgi. Un līdz ar to arī Pētri mēs esam redzēt, ka pēc kāda laika apustur darbos viņš nebija vairs, ka viņš nesaprot, ko darīt caur visām tām grūtībām, caur viņu pašu piedauzīšanās, ka viņš pats pievīlās, viņš pats kļūdījās, caur visām lietām, caur grēkiem, caur visām lietām. Vienkārši Dievs viņam nostabilizē. Pēc tam mēs varam redzēt Pēteru pavisam citu, kur nāk svētāgar spēkā. Tāpēc tās augšalēja, augšalēja nav tavu visu mūžu kristiešu piedzīvojums. Nē, ienāk stabilitāte. Slavēt Dievu šajā laikā. Ja tev ir augša, super, slavēt Dievu, tev tad arī ir iemesls slavēt. Ja tev ir leja, arī slavēt Dievu. Tad tu redzēsi Dievu un tu tiks brīvs. Amen. Vēl kādu laiku paslēgsim Dievu. faith we sing. visiem. Viņam vienam dziesmas dziedāsim. šajā dziesmā teiks, kur vien raugos redzu tevi, kungs. Mēs varam ticēt to Dievam. Kur vien raugos redzu tevi. <laughs> ne tikai dziedāt, bet tam arī ticēt. Lai kur es arī raugos, es redzu tevi. Tas ir dažreiz viņš ir jāmeklē, ja es jāskatās cauri, jāskatās cauri situāciju, jāskatās, viņš ir jāmeklē citreiz, bet viņš ir. Amen. Slaudiem.